يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما, وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون şarap ve kumardan soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Fakat günahları faydalarından daha büyüktür. Sana Allah yolunda neyi sarf edeceklerini soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan fazlasını. Allah size ayetleri böyle açıklar. Umulur ki düşünürsünüz. Dünya ve ahira ve yes'alunke anil yetama kul islahun lehum hayr ve in tukhaliquhum fe ihvanukum vallahu ya'lemul mufside minel muslih ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز dünya ve ahiret hakkında lehinize olanı düşünün. Hem sana yetimlerden soruyorlar de ki onlar hakkında ıslahta bulunmak onları yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer nafakalarınızı birleştirerek onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onlar hakkında bozgunculuk edeni ve ıslah edeni de bilir.'' Eğer Allah dileseydi elbette sizi zora koşardı.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 Elbette mümin bir cariye müşrik bir kadından daha hayırlıdır. O müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmedikçe müşrik erkekleri de mümin kadınlarla evlendirmeyin. Elbette mümin bir köle hür bir müşrikten daha hayırlıdır. O müşrik hoşunuza dahi gitse. İşte onlar ateşe davet ederler. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete vesile olacak amellere davet ediyor. Ayetlerini de insanlara iyice açıklıyor. Ta ki ibret alsınlar. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Sana hayızdan da soruyorlar. De ki o bir ezadır. Bu sebeple hayızlı iken kadınlardan uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah çok tevbe edenleri sever. Çok temizlenenleri de sever. Cizâukum harfun lekum fe'tû harfekum ennâ şi'tum. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde gelin ve kendiniz için salih amellerle hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve gerçekten ona kavuşacak kimseler olduğunuzu bilin. Ey Resulüm, müminleri müjdele. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم Allah'ı yeminleriniz dolayısıyla iyilik yapmanıza, günahlardan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel, bahane kılmayın. Allah semiyettir, yeminlerinizi işitendir. Alimdir, niyetlerinizi bilendir. La yuâhidukumullahu billagvi fî eymânikum velâkin yuâhidukum bimâ kesebet kulûbukum. Vallahu gafûrun halim. Allah sizi yeminlerinizdeki kasıtsız hatalarınız ile mesul tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı, asıl kastettiğiniz yeminler ile sizi mesul tutar. Allah gafur, çok mağfiret edendir, halim, cezalandırmakta hiç acele etmeyendir. Lillezine yu'nune min nisaihim terabbusu arba'ati eşhur fe in fa'u fe innallaha gafurur Kadınlarından uzak durmaya yemin edenlerin dört ay beklemeleri gerekir. Eğer bu müddet içinde kadınlarına dönerlerse artık şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayıcıdır, rahim, çok merhamet edendir. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم Eğer boşamaya karar verirlerse artık muhakkak ki Allah semi, hakkıyla iştendir. Alim her şeyi bilendir. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç hayız müddeti beklerler. Eğer o kadınlar Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa bir başkasıyla evlenmek için rahimlerinde Allah'ın yarattığını çocuk veya hayzı gizlemeleri kendilerine helal olmaz.'' Eğer kocaları barışmak isterlerse bu bekleme süresinin içinde onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Üzerinde örfe uygun olarak hakları olduğu gibi onların da kocaları üzerinde hakları vardır. Fakat erkekler için onların üzerine bir derece üstünlük vardır. Allah aziz daima üstün gelendir. Hakim her işi hikmetli olandır.'' الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خف منكم لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك فأولئك هم الظالمون Dönüşü mümkün boşama iki defadır. Bundan sonra ya iyilikle tutmak veya güzellikle salı vermek vardır. Fakat onlara mehir olarak verdiklerinizden bir şey almanız size helal olmaz. Ancak Allah'ın hududuna, karı ile koca arasındaki haklara riayet edemeyeceklerinden korkarlarsa müstesna. Bu yüzden siz de bu ikisinin Allah'ın hududuna riayet edemeyeceklerinden korkarsanız Kadının boşanmak için ona kocasına verdiği fidyede mehrini veya daha farklı bir bedeli kocasına vermesinde ikisine de bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın hudududur. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın hududunu aşarsa işte onlar gerçekten zalimlerdir. طلقها فلا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون Böylece kocası onu iki hakkını da kullandıktan sonra üçüncü defa boşarsa artık bundan sonra o kadın başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. Bununla beraber bu ikinci kocası da onu boşarsa Allah'ın hududuna riayet edeceklerini zannettikleri takdirde artık birbirlerine dönmelerinde onlara bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın hudududur. Ehemmiyetini bilecek bir kavim için onları açıklıyor. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم Ve kadınları boşadığınızda bekleme müddetlerinin de sonuna geldiklerinde artık onları ya iyilikle tutun veya iyilikle salıverin. Yoksa onları sırf zulmetmeniz için zarar vermek üzere tutmayın. Kim böyle yaparsa o takdirde şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve nasihat etmek üzere size indirdiği kitabı ve hikmeti, kitaptaki hükümleri hatırlayın. Allah'tan sakının ve bilin ki şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا, إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون Kadınları dönüşü mümkün bir boşama ile boşadığınızda bekleme müddetlerini de bitirdiklerinde artık aralarında meşru olarak anlaştıkları takdirde bu durumda kocalarıyla tekrar evlenmelerine mani olmayın. İçinizden Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere işte bunlarla nasihat olunur. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir.'' Sizin için neyin daha hayırlı olduğunu ancak Allah bilir, siz bilmezsiniz.''